Ar latgoles sakņām tī ir dzēvis stosti par latgoles cilvēkiem, stipriem kā jūzuli, dziļiem kā ezeri, siltiem kā saule. Jī skaņ kā sudabras vorguļi, kā dzirkstelis aizraunot citus. Jī iedvesmoja, jī uzrunāja, jī liek izaklausiet valodā, kura te skaņ. Ar latgoles sakņām. Labdien, radio klausītāji! Ar jums dzīves stosti no Latvijas! I šūgutī ir tosti par cilvēkiem ar latgaļas saknēm. Un ticit, neticit, šodien īroks stūp nevis Latgaļā vai Rīgā, bet es esmu Pūlijā, Belostokā. Mēs ejam pa goja īlu, ja ar manim īt Kristīna. Un Kristīna vakar arī man tulko. Un tulko ēnu latviešu valodas uz pūļu. Un tam brīdī es arī sapratu, ka ja ir latgaļas saknes, kad ja ir nu, Daugopiļs un ja ir nas sevi šūta pūļu mantojumu. Labadīna, Kristīne! Labadīna! Saki, lūdzu, kā tas tā ir? E, ka meitene nu, latgaļas porvalda tik labi pūļu valodu, ka jai tulkoja i gan nu pūlisko uz latvisko, gan nu latvisko valodu uz pūles, ko ļoti raitāja. Kā tas tā gadījās? Uh, tas gadījās uh, laikam tā dabiski par to, ka mans tēvs ir latgalīts, uh, latvīts, uh, mana mama ir pūlīte, uh, dzīvoja, uh, dzīvova uh, jos ģimene Daugopilī. Uh, tā iznāca, ka es negribēju būt par tulku, bet uh, tas bija tāds loģisks iznākums manai izglītībai. Latvijas es, es vispār nerunāju. Es runāju diezgan, man kauns principā runāt, jo es nekad neesmu mācījusies latviešu valodu. Nekur man nav mācīts latviešu valodu. Es dzirdēju tikai laukos no vectēva, vecmāmiņas tēta, bet es mēģinu. Es, jā. jā, latgadīšu valodu es saprotu. Es esmu piesadalījusies arī daudzos konferencēs Latgalie, Pūlijā par latgadīšu valodu arī tā skaitā. Bet man nav nekad bijusi iespēja runāt latgadīšu valodā. Tagad dažreiz ar tēvu es mēģinu runāt latgadīšu valodā. Bet viņš man uh, parasti atbild latviešu valodā. Varbūt tā, tādēļ, ka tas jau visu dzīvi ir bijis. Tad Dievam ir tāda jauka tos valodas ģimene. Un pastāstīšu radio klausītājiem, ka mēs arī stereotipiski domājam par to, ka Latgaļā dzīvoja porcelāna latgaļieši ir krīvi, bet tas tā nav. Jo Latgaļa ir ļoti multikulturāla un Latgaļa ir daudz dažādas um, tautības, kā piemēram, tīpaši pūļi. Baltkrievi, tagad arī ar Ukrāņiem mums ir jāsarēķinās. Nu, lūk, un tā, ka es varētu jums sacīt, ka jā, ka Kristīna ir latgalīta, bet tie latgaļā nes šos te pūļu kultūru un saglaboja šo te valodu un saka, lūdzu, a kā tu jūties vairāk kā latgalīta vai kā pūlīta? Mm. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, man liekas. Uh, poļu pētnieki viņi ir atraduši tādu terminu tuteiši, vietējais. Un es vairāk laikam jūtos ne latvieta, ne polieta, bet vienkārši piederīga tai vietai, kur es esmu dzimusi, Latvijai, Latgalei, eh, bet arī poļu kopienai. Nu, vienkārši tie visi elementi, kuri manā dzīvē ir, viņi veido to identitāti. Jo cilvēkam jau nav viena identitāte. Viņš var būt gan, gan latvietis, gan polis, gan eh, nezinu. Eh, gan māte, gan, gan māsa, gan mamma. Tas viss, kas cilvēkam ir apkārt, viss, kas viņa dzīvē ir, arī veido to identitāti. Varbūt pastāstiet par savu bērnību. Um, par bērnību. Bērnībā vasaras es pavadīju Līksnes pagastā, uh, jo man uh, tētis ir no Līksnes. Uh, un uh, man ļoti siltas bērnības atmiņas ar vecmāmu saistās, kura par, uh, kopā ar māsu par mums uh, rūpējās vasarā, kad mēs tur bijām. Uh, nu, uzaugu es Daugavpilī, piedzimu Daugavpilī uh, un uh, gāju uh, bija tāda eksperimentālā pamatskola, tad eksperimentālā vidusskola. Pašlaik jau tādas skolas nav, kur es ieguvu ļoti daudz draugu. Es mācījos Latviešu skolā, jo tolaik, kad es sāku iet skolā, poļu skolas vēl nebija. Bet es nenožēloju, jo man poļu valoda visu laiku ir bijusi ģimenē. Un, bet latviešu skola man deva iespēju, nu, teiksim, man liekas, labāk iemācīties eh, latviešu valodu. Lai gan es mājās runāju arī latviešu ar tēti, man ir, mēs runājam divās valodās, uh, Bet, uh, tomēr eh, es uzskatu, ka uh, tā vecāku izvēle, jo bija piemēram pēc gada parādījās poļu skola Daugopilī un bija uh, vecāki, kuri izņēma bērnus no latviešu skolām vai krievu un atdeva poļu skolā. Teiksim, nu, zaudējot to gadu, mani vecāki tā neizdarīja un es principā par to priecājos, jo ja valoda ir ģimenē, es uzskatu, tad valodu iemācās ļoti labi. Tad uh, viņa, viņa nepazudīs nekad, ja runās ģimenē valodā. Šo mēs varam attiecināt arī uz latgadījušam pareizi? Jā, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, tāpēc, ka mm, mēs vis, visu iznesam no ģimenes. Ja mēs tagad cieši čeikstam par to, ka mums ir latgadījušam, nav latgadījušu apmocības skolā, bet principā pareizi tu saki, viss sācās no ģimenes. Jā. Jā, par to teiksim, mēs runājam arī poļu skolu kontekstā, jo patiesībā pašlaik poļu skolās poļu valoda arī tiek mācīta ļoti mazā apjomā. Un vis, visas apmācības notiek latviešu valodā, un poļu valoda ir tāda, kā, nu, nu es negribētu varbūt teikt svešvaloda, bet nu, tās valodas ir ļoti maz. Un, ja teiksim, tie bērni, jaunieši, viņi mājās nerunā poļu valodā, uh, Nu, tad tā viņiem principā ir svešvaloda. Stosti lūdzu poļu, par poļu tradicionālu mantojumu un visam tom lītam, par jūsu tradīcijām, jo poļus te jau nav tikai valoda, tas ir viss kopā. Pastosti par šo lūdzu. Jā, nu, Latgalē mums ir ļoti stipras poļu tradīcijas, mums ir uh, milzīgs uh, apjoms uh, dažādu materiālās, teiksim, kultūras mantojuma objektu, jo Latgale, kā mēs zinām, eh, bija eh, poļu inflantiem Jā. Eh, ilgu laiku, un tādēļ ir saglabājušies daudzi, gan ir saglabājušās mūžas, gan pieminekļi, gan mēs arī veidojam dažādas piemiņas vietas poļiem, kuri bija svarīgi, kuri, kuriem bija ieguldījums. Bija. Był sobie maj, pachniało bezą, bez kofeinową prawie jak raj. A szczęście czeka na nas tuż za progiem. Chodź ze mną tam, gdzie arbuzowy zachód słońca porwie nas czas i tak zostanie już do końca. Chodź ze mną tam, gdzie pachnie sokiem z pomarańczy. Porwie nas czas i nie przestaniesz ze mną tańczyć. Piemēram, Daugopilī 2018. Eh, gadā atklājām pieminekli Polijas karalim Stefanam Batorijam, kurš Daugopilī piešķīra pilsētas tiesības. Eh, vispār Daugopilī ir diezgan daudz eh, šo te poļu dažādu gan pēdu, gan mēs esam atklājuši dažādas piemiņas plāksnes. Mums ir vairāki, teiksim, arī uh, pieminekļi izveidoti daža, par godu dažādiem vai cilvēkiem vai, vai notikumiem, jo Dagopli ir principā visstiprākā poļu kopiena Latvijā. Es tieši gribēju tevi vaicot, cik liela ir eh, pūļu kopīna Daugavpilī? Uh, nu, to ir grūti pateikt, jo pēc statistikas datiem tie varētu būt kaut kādi 12-15%, bet nu, mēs saprotam reāli, ka pašlaik lielākā daļa tie ir cilvēki, kuriem pasē ir ierakstīts, ka viņi ir poļi, bet patiesībā viņi poļu valodā jau nerunā. Uh, ir tāds fenomens, kas kopš ko padomju laiki ir izveidojuši, ka piemēram pat cilvēki, kuri nerunā poļu valodā, bet ir poļi un ir ticīgi, viņi lūdz poļu valodā. Tas ir tā kā viduslaikos, piemēram, latviešu valoda bija baznīcā, tā tagad daudzi nāk uh, uz baznīcu, viņi lūdz poļu valodā, bet viņi nerunā. Bet varbūt tas ir īzēs, cermotis pīnu. Jā, jo ehm, un, un viņi teiksim, neprot pat lūgt krieviski. Viņi ikdienā runā piemēram krievu valodā, bet viņi neprot lūgšanas krievu valodā. Jā, jā, tā kā viņu mātes, tā kā, tā kā vecās mātes. Bet cik poļu e, kultūra ir nozīmīga tieši e, katoļu ticība? Nu, es teikšu tā, tas e, uzskats, ko es esmu uh, izveidojusi laika gaitā, jo es arī esmu pētījusi latgales poļu valodu, latgales poļu sociolingvistisko situāciju, es esmu aizstāvējusi promocijas darbu par latgales poļu valodu dažādu pauģu aspektā, un mani pētījumi liecina, ka tomēr ģimenei ir noteicošā loma valodas saglabāšanā. Jā, padomju laikā bija svarīgi, ka cilvēki varēja aiziet uz baznīcu, dzirdēt šo poļu valodu, Bet tas noteikti nebija noteicošais, jo tajās ģimenēs padomju laikā, kur tika saglabāta poļu valoda, tie cilvēki pašlaik runā poļu valodā. Tur, kur netika saglabāta, nerunā, jo mani respondenti, kad es veicu pētījumus, daudzi stāstīja, ka pie viņiem, teiksim, nu, bērnus sūtīja skolā, un bērni, ar bērniem līdz teiksim, tam skolas vecumam runāja tikai poļu valodā mājās, vai nu divās valodās, viena no kurām bija poļu. Un tad, kad bērni sāka iet skolā, tad, piemēram, nāca vai nu skolotāji, vai direktori Krievu skolu un teica, ko jūs te bērniem jaucat galvu, nemāciet viņiem kaut kādu vispār nevajadzīgu valodu. Un tajās ģimenēs, kur teiksim, cilvēki nu, piekrita, uh, šim variantam, vai, vai nu, es nezinu, kā var beigt runāt dzimtajā valodā, man tas ir nesaprotami. Eh, varbūt es saprotu to tādās situācijās, kad, piemēram, um, polieti apprecējās ar vecticībnieku, un nu, tad vecticībnieku tās tradīcijas viņas ir uh, nu, ļoti izteiktas, ļoti tādas stingras, un tad, un tad, ja viņai pateica, nerunā poļu valodā ar bērniem, runā tikai krievu, nu labi, nezinu, kādu, teiksim, Eh, iemeslu vadītas sievietes tā darīja, bet eh, tādas situācijas bieži vien bija. Ka viens no vecākiem, biežāk gan tas bija vīrs, kurš savā dzimtajā valodā, teiksim, poļu valodā, eh, pārstāja runāt vienkārši ar bērniem. Bet ir arī gadījumi, kad sievietes, teiksim, vīra ietekmē, vienkārši nerunāja vairs ar bērniem poļu valodā. Saki, lūdzu, Яna runāja, viņa pūliska dzīvoja Daugopilī, pie Daugopilī. Kādā valodā tad viņa runā? Krīvu, latgalīšu, latviešu? Lielāko daļa krīvu valodā, baltkrīvu valodā, par to, ka latviešu bija mazāk. Bija arī tāda situācija, ka krīvu un pūļu valodas ir līdzīgākas. Latviešu valoda ir citaida. Uh, atkal, jā, atkal jāmeklē vārdi latviešu valodā. Tāpēc, <laughs> tāpēc jā, turpināšu latviešu, ka uh, tā, teiksim, tās latviešu un poļu valodas, ja viņas uh, līdzpastāv, tad uh, ir lielāka iespēja, ka tās attīstīsies uh, tā kā atšķirīgāk viena no otras, šķirtāk. Jo poļu un krievu valodas ir eh, nu, no, viena, no viena valodu saimes, no viena, no viena zara. Un eh, tādēļ viņām ir lielāka interference. Viņas tā kā, mm, tāpēc, ka mums, piemēram, ir arī uh, Baltkrievu valodas ietekme, uh, jo, jo Baltkrievi arī Baltkrievi, tie, kuri pašlaik dzīvo uh, pie mums, uh, tie Baltkrievu poļi, jo padomju laikā, piemēram, arī ir tāds poļu diezgan liels daudzums, kuri padomju laikā vienkārši atbrauca strādāt uz Latviju. Un viņi arī runā drusku citā poļu valodā. Tur ir teiksim, lielāka baltkrievu valodas ietekme. Bet uh, kopumā, uh, jā, tā, kā, tā kā es teicu, ka nu, ģimene. Kristīne, bet uh, vēl ir tāds stereotips, ka latgalīšiem pormat par to, ka latgalīšu valoda ir it kā daudzi krīvu uh, valodas, krīvu izcelsmes vārdu, bet uh, ja mēs te pazaveram un padomājam, tad latgaliešu valodā ir arī ļoti daudz šos te Baltkrīvu, nevis Baltkrīvu, bet Būļu. Nu, Baltkrīvu taža, bet uh, tieši pūļu izcelsmes vārdus. Ko tu vari pastāstīt tieši par to, par, par eh, pūļu ietekmi? Nu, po, poļu valodas ietekmi uz latviešu valodu es īpaši neesmu pētījusi, bet, protams, es esmu lasījusi dažādus eh, pētījumus, veicot eh, savu, rakstot savu uh, doktora darbu. Un, uh, ir, protams, ka latviešu valodā ir ļoti daudz poļu vārdu. Nu, paņemam skustu. Skustas, mūsu mīļākais vārds. Jā, tas, teiksim, to vārdu ir daudz, un man liekas, ka tas ir, uh, nu, tas ir neizbēgami. Ja mēs dzīvojam vietā vai, vai arī vienkārši saskaras dažādas valodas, šī interference ir neizbēgama. Es arī neteiktu, ka uh, manā izpratnē tā ir negatīva vienmēr. Protams, ja mums, teiksim, valodā ir vārds, kas kā latviešu valodā tagad mm, jau, jau daudzus gadus mēģina izskaust visus aizguvumus un veidot jaunvārdus, un, un tie jaunvārdi dažkārt ir, nu, tik smieklīgi, ka <laughs> mums, mēs visi izlasām, un mums liekas, ka nu, latviešu valodā šis vārds vienkārši arī nav iederīgs, neskatoties uz to, ka viņš ir izveidots pēc visiem latviešu valodas principiem. Tad es teiktu, ka man nav tādu īpašu iebildumu pret interferenci, kurai ir, teiksim, nu, nezinu, vēsturiski radusies vai, vai jau daudzus gadsimtus, vai, vai, ja teiksim, tas vārds, kas ir aizgūts, viņš ir labskanīgāks dažreiz pat latviešu valodā nekā tas izveidotais mākslīgi. Tāpēc es, jā, šī interference ir, bet nu, valodu saskares situācijā tas ir normāli, tas ir neizbēgami. Tu zini, es arī savu latgaļisku būtību uh, jau no 16 gadiem sanlaboju citā kultūra telpā, kas ir Reiga. Es zinu, ka tas ir diezgan izaicinoši, ir daudz problēmu. Izsaki, lūdzu, kā tev liekas, kas ir tos lielākos problēmas, kas arī tev traucēja, jeb neveicināja šo tīši saglabošanu pūlisko? Nu, es mēģinu darīt visos līmeņos visu, ko es varu. Jau vairāk nekā gadu es esmu Latvijas Poļu Savienības sekretārs. Tā kā es mēģinu šo valodu saglabāt ne tikai ģimenē, runājot ar saviem bērniem, es mēģinu arī kopā ar komandu, ar citiem Latvijas Poļu Savienības biedriem saglabāt mūsu mantojumu Latvijā. Mēs veidojam pasākumus, Eh, pārsvarā eh, iepriekš tika veidoti, protams, eh, tādi tradicionāli pasākumi veltīti kaut kādiem vai nu gadsimtu svētkiem, vai nu mums ir arī dažādi tradicionālie festivāli, kuri notiek jau daudzus, daudzus gadus Latvijā. Taču mēs sākam meklēt arī dažādas jaunas formas, lai piesaistītu dažāda vecuma cilvēkus, jo mūsu biedrība diemžēl ļoti strauji noveco. Mēs arī rakstām projektus un mēģinām izglītoties, lai iegūtu dažādas nu, spējas komunicēt ar dažādiem mūsdienu līdzekļiem, stāstot par biedrības darbu, piesaistot jaunus biedrus. Un problēmas, nu, problēmas, protams, ir cilvēki, kuri pašlaik Nu, ir ļoti maz patiešām aktīvu cilvēku, kuri gribētu kaut ko darīt bez maksas. Nu, diemžēl tā tas eh, mūsdienās ir, ka uh, cilvēki gribētu par visu, ko viņi dara, saņemt uh, kaut kādu naudu. Bet uh, man teiksim, šo te. Uh, <laughs> uh, nevalstiskās organizācijas tāda aktīvista nostāju ir iemācījusi mana mamma, kura kopš 90. gadu sākuma aktīvi darbojās arī nevalstiskajā sektorā. Viņa bija viena no papardes zieds Latvijas ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas dibinātājiem. Viņa daudzus gadus vadīja Daugopils Universitātē veselības veicināšanas centru. Viņa kādreiz aktīvi darbojās arī Latvijas poļu savienībā. Un, tas bija, mm, es teiksim tā, sekoju manas mammas piemēram, jo kopš 88. gada, kad man bija pieci gadi, Es piedalījos koncertos, es piedalījos konkursos, uh, uz visiem pasākumiem, visiem, visos projektos. Pat ja es tur nepiedalījos, tad es uh, redzēju, uh, kā manu mammu teiksim, darbībā. Un es kaut kā neiedomājos, ka es varētu nedarīt to pašu, ka es nebūtu sabiedriski aktīva un nemēģinātu ap sevi izveidot pasauli labāku. Tad tev tas organiskā jau ir pormontots, mantojuma tradīcija praktiski paņemta aktivitāte no nu, mammas. Jā, tieši tā. Un saki, lūdzu, eh, vai tu arī savā ģimenē šo te nodot toļok? Es mēģinu, jā, es mēģinu uh, bērnus ņemt uz visiem pasākumiem, eh, kas mums ir biedrībā. Uh, dēls man arī uh, dejo ansamblī Kukulečka, kas ir poļu, Daugavpils poļu gimnāzijas un poļu kultūras centra tautas deju ansamblis. Un, um, pagaidām gan man nav izdevies iekustināt uh, dēlu, kuram jau ir 18 gadi, nu pat apritējuši, lai viņš uh, aktīvi darbotos arī kādā no jauniešu nevalstiskajām organizācijām, lai gan man ļoti gribētos. Uh, bet es domāju, ka pienāks laiks. Es mēģinu ar savu piemēru rādīt, ka uh, vajag darboties, un kad mēs runājam, viņš arī jau nu, viņš saprot, ka cilvēks. Katrs cilvēks var ietekmēt patiešām ļoti daudzas lietas savā valstī, savā, uh, savā kopienā, un ka nav tā, ka daudzi saka, nu ko es te viens varu. Vari. Ļoti bieži vien vajag tikai vienu cilvēku aktīvu, kurš spēj um, sev apkārt izveidot komandu, izveidot kaut kādu pasākumu, un, un tad pārējie vienkārši viņam pievienojas. Tev plaukstā ir guņs, ir tūta aizdedzinot citus. Jā, tieši tā ir vajadzīgs vienkārši. Un cilvēks un gai, ideja. Uz gaismu it visi, pareizi. Jā, tieši un tā. īstenībā paldies tev par to, jo Latgaļai ir ļoti vajadzīgi šāda tipa cilvēki. Un mīļi radio klausītāji, īstenībā ir tā, ka Kristīna ir Latvijas kultūras viesnīca, un es arī esmu Latvijas kultūras viesnīca. I tieši dēļ to mēs sazatakamies Belastokā, bet es pat nezinu, ka tu esi <laughs> Latvijas kultūras viesnīca. Un tā, ka man šai īpaz, īpazīšanās arī ir jauns atklājums, un paldies tev par to, jo es, es e, varu īpazīstinot radio klausītājus ar vīnu aktīvu, burvīgu cilvēku, kas nes sevi gan šīs latgaļas vērtības, gan arī pūļu vērtības. Jo, kā vēlreiz saku, ir svarīgi saprast, ka latgaļa nav tikai divas tautības, ka latgaļa ir mums daudz eh, citu tautībnieku, kuri pīzadulos arī aktīvai un veidoja šo te latgaļas kultūras fonu. Mm. slept a wink. I walked the floor and watched the door, and in between I drink black coffee. this weekday room. I'm talking to the shadows, one o'clock to four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coat. since the blues caught my eye. I'm hanging morning or the night. And in between, it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy. maybe come around. My nerves have gone to pieces, my hair is turning gray. All I do is drink black coffee since my man's gone. bet pastāsti par kā, kā tu nokļuvi kultūra viesnīkos un kāds ir pienesums tavs Latvijas kultūra viesnīkiem? Gribētu pateikt, ka mūsu ir cīši daudz, ap 400 cilvēku visā Latvijā. Visus es nepazīstu, es pazīstu, pazīstu varbūt kodus, nu, nezinu, ar 150. Uh, Bet uh, bieži gadās tā, man nesen bija divas nedēļas atpakaļ. Es aizbraucu uz um, Berķineli, uz Raina muzeju, kas ir Augstdaugavas novadā. Uh, Uh, un tur ir uh, bērniem darbnīca animācijas. Un tad mēs sākam runāt ar Dāci Liepu. Jā. Un izrādās, ka mēs abas esam kultūras vēstnieces. Jā, nu tas ir tā, un ka. Saruna tu... jau turpinās citā līmenī. Jā, jā kad tu saproti, ka e, šajā labā nozīmē sektā ir cilvēks un e, ka, ka viņam ir jā, e, arī tāds līdzīgs dzīves, teiksim, līdzīga dzīves uztvere. Kultūras vēstniekos es esmu no 2014. gada, neskatoties uz to, ka es esmu diezgan jauna, es esmu viena no visvecākajām lielākajām <laughs> Latvijā kultūras vēstniecēm. Um, sākās viss ar to, ka jo es darbojos arī kultūras ministrijas mazākumtautību nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē. Un padomē tieši piedāvāja dažādus projektus, kuri būtu aktuāli mazākumtautībām. Un tas uzstādījums bija sākotnēji, ka šie kultūras vēstnieki, viņi tā kā būs mazākuma tautību pārstāvi. Bet tad tas uzstādījums ļoti, ļoti ātri mainījās, jo visi saprata, ka nu, nevar nošķirt dažādas tautības, ka nevar nošķirt pamatnāciju, ka, tas, eh, nu, ka mums visiem patiešām ir jābūt kopā un mēs, šī kultūra. Tur tā lieta, ka mēs gribam šķirot, mēs gribam nošķirt, Jā. bet īstenībā mums ir jāstrādāj izsalīdēšana, izkūpā būšana, jo dažādība ir spēks, bet mēs to negribam, mēs te pieņemt. Jo uh, tas man liekas tāds vienojošais kopsaucējs, kuru varētu uh, pateikt par, uh, nu, Lat Latvijas kultūras vēstnieku attieksmi pret vispār cilvēkiem, ka nav labu, sli labu sliktu tautību, ir labi slikti cilvēki. Tāpēc eh, nu, tas, ir, tas ir atkarīgs no cilvēka iekšējās pasaules, kā viņš eh, uzvedas un, un ko viņš dara. Eh, nevar to nekādā veidā saistīt ar, ar šo nacionālo elementu. Uh, Un, jā, un toreiz es, eh, esot vēl um, strādājot komitejā, es uzzināju par šādu iespēju. Es pieteicos kultūras vēstnieku nometnē. Mums, um, mums bija dienas, diezgan tādas nopietnas apmācības. Mēs laikam trīs reizes tikāmies un pa divām dienām tur strādājām. Tad, tad Lauma Celma sāka to visu gribot, negribot attīstīt eh, šo neformālo kustību. Un, jā, un es esmu arī eh, kā lektore vairākos, eh, vairākās nometnēs piedalījusies. Un patiešām satiekot kult, Latvijas kultūras vēstniekus, nu, tu jūti saikni ar cilvēkiem, kuri, kuriem deg acis, tāpat kā tev. Un, ja tev tās acis tur kaut kā padzies drusku, tad viņi tevi uzlādē. Jo tu redzi, cik daudz fantastisku cilvēku dara patiešām interesantas lietas un spēj saglabāt, piesaistīt un, un veicināt šīs te, um, tradicionālās, bet arī mūsdienīgās kultūras to te, vispār, nu, nezinu, pienesumu dot tam visam. Tu zini, bet uh, itamā visā ir laikam svarīga arī laumas personība, jo jai arī ir cilvēks uguns, kas aizdedzināja citus. Un praktiski, kad es atsēju intensīvās apmācības, es nevaru izdomāt, kur būtu kaut kas laumas organizēts, kur nebūtu intensīvi. Un īstenībā tos zinošanas, tie pieredze, tie apmaiņa arī šodien vakar, aizvakar, kas mums notika nu, pūlējā, ja ir ļoti intensīva. Un es domāju, ka arī pēc citos braucīņa uz Latviju, uz Latgali. Tiks aizvests ļoti daudz ideju, ko attīstīt, un noteikti būs arī kādas idejas, kas tiks attīstītas, zinot kultūru viesnīku apgrīzīņus pareizi. Jā, Lauma ir, man liekas, tāds unikāls cilvēks, ka viņa spēja sevi savienot uh, to, ka viņai ir daudz ideju, bet viņa arī spēja tās realizēt. Jo mēs bieži vien, es esmu tāda, piemēram, nu, uh, diezgan mākslinieciski eh, <laughs> noskaņots man ir prāts. Es, es eh, protu izdomāt, bet eh, es nezinu, kā to realizēt. Teiksim, man būtu vajadzīgs menedžeris, ja es, ja es būtu māksliniece. Jā. Es varu izdomāt, bet tas, tā visa tehniskā puse, protams, mēs arī rakstām projektus, realizējam, bet man liekas, ka lauma ir nu, kaut kāds, teiksim, ja ir būtu kaut kāda gradācija no 0 līdz 10, eh, ņemot vērā to spēju, potenciālu, kapacitāti realizēt kaut kādus pasākumus, tad lauma ir 12. Bet eh, droši vien ka eh, tas, kas iet aiz tiem 12, to viņa arī dāsni dala citiem. <laughs> Un no tā šķīvīša tiek mums visiem un sabiedrībai pirmām kārtām. Ar Latvijas sakņiem tie ir dzīves stosti par Latvijas cilvēkiem, stipriem kā jūzuli dziļiem kā ezeri, siltiem kā saule. Jī skaņ kā sudraba zvorguļi, kā dzirkstelis aizraunot citus. Jī iedvesmoja, jī uzrunāja, jī liek izaklausīt valodā, kura te skaņ. Ar latgales sakņiem. Radio klausītājiem mēs turpinājām sarunu ar Kristīnu Kunītsku. Īsākumā mēs jau stāstījām par to, ka jai labi zina pūļu valodu. Te ieeja kultūra viesnīku braucienīs pūļi visiem skaisti tūkoja, bet es tagad gribētu pavaicot, kā tu tiki pie to visa, kāda tev pamatā tam visam ir izglītība? Kad es biju 12. klasē, es eh, jau zināju, ka es gribu mācīties polijā. Nu, es jau zināju agrāk, bet tas bija jau tāds ap, apzināts lēmums. Tolēk bija tā, ka Poļ, Polijas izglītības ministrija eh, piešķīra poļiem, ārvalstīs dzīvojošiem poļiem stipendijas, eh, brauca komisija, mums vajadzēja nolikt eksāmenus, un tad varēja studēt Polijā un saņemt stipendiju, kas arī bija, protams, liels atvieglojums vecākiem, jo tolaik, kad es sāku studēt 2000. gadā, stipendija bija no apmēram 120 lati. Un toreiz alga laba bija 120 lati, un eh, es uzskatīju, ka tas būs nu, arī tāds atvieglojums maniem vecākiem. Eh, un tā, jā, es eh, noliku eksāmenus un sāku studēt Bitgošas Kazimieža lielā akadēmijā angļu valodu. Jā, angļu filologs es esmu vēl klāt. Tā kā es tulkoju dažādās kombinācijās poļu, latviešu, krievu un angļu valodas četras. Eh, es eh, pabeidzu Bitgašķā eh, tātad bakalaura studijas, tad magistra studijas un par brīnumu atgriezos Latvijā. Jo lielākā daļa, diemžēl, cilvēku, kuri ir aizbraukuši studēt uz Poliju, viņi nav atgriezušies. Maniem vecākiem paveicās, viņiem divas meitas abas aizbrauca, pastudēja un atgriezās. Tā ka viņi, es domāju, ka ļoti priecājas par to. Tad es kādu laiku strādāju Dārgopils Universitātē par izglītības metodiķi, bet tad es, à, tad es vēl paralēli izmācījos par tulku Dārgopils Universitātē. Taču studiju laikā es nedomāju, ka es būšu par tulku, jo tulkošana man vispār nepatika. Man liekas, ka tas ir ļoti sarežģīti. Un, un, un, nu, jo tas ir, nu, tas ir smags darbs. Bet, kad es atgriezos Latvijā, tad izrādījās, ka poļu valoda ir diezgan pieprasīta, ka mums nav. Neskatoties uz to, ka poļu Latvijā ir 2,2%, eh, tad tulku vienkārši nav. Un Latvijā pašlaik arī ir uh, pieci tulki, kuri tulko nu, uz poļu valodu. Jā, nu, tas, tas nav daudz, patiešām. Un tā pakāpeniski es uh, kļuvu par pašnodarbinātu personu. Uh, tulkojas, arī aktīvi darbojos visu laiku poļu biedrībā. Mums ir TV raidījums, akcenti polski, kuru mēs veidojam ik divas nedēļas, apmēram 20 minūtes garš raidījums poļu valodā, kur mēs stāstam par poļu kopienai svarīgiem pasākumiem, notikumiem, nu, par, par teiksim, mēs, ja mums trūkst to notikumu, jo tā dažreiz gadās, ka ir, teiksim, vasara ir tāds, tāda sezona, kad mazāk šo notikumu, tad mēs stāstam dažādus stāstus par cilvēkiem, par poļiem, par vēstures notikumiem, kur ir bijuši nozīmīgi tādus kā, teiksim, sižetus turistiem veidojam. Nu, ļoti dažādi cenšamies uh, lai cilvēkiem būtu vismaz nu, kāda iespēja uzzināt par to, kas notiek poļu valodā. Saki, lūdzu, es zinu arī to, ka Rēzikņā arī ir diezgan daudz pūļu, ir biedrība, vai, vai jums eh, ir arī kaut kāda vietējo, lokālo sadarbība? Jā, jā, jā jo, kā jau minēju, es darbojos gan Latvijas Poļu Savienībā, un Latvijas Poļu Savienībai ir nu, tādas, teiksim, daudz maz aktīvas desmit nodaļas visā Latvijā, un Reizekne ir viena no tām vietām. Reizekne ir fantastisks koris, Jutšenka, ļoti augsta līmeņa koris. Uh, ar kuru mēs ļoti lepojamies. Viņi dzied gan poļu, gan latviešu, gan latgaliešu valodā, piedalās festivālos. Viņiem jā, ir arī biedrība. Un, un Reizeknē, protams, ir arī poļu gimnāzija, kura ir vislielākā poļu izglītības iestāde Latvijā. Un no ļoti laba līmeņa ir izglītības iestāde, ar ko mēs arī ļoti lepojamies. Un, jā, un, un šīs nodaļas dažādās Latvijas vietās realizē gan savus pasākumus nodaļās, uh, Э, gan arī piedalās tādos kopīgos pasākumos, ko mēs veidojam arī Vislatvijas poļiem, jo Poļu Savienībā pašlaik nu, tādu aktīvu biedru ir apmēram 700 visā Latvijā. Nu, es domāju, ka tas ir, tas ir diezgan daudz. Kristīna, bet tava dzīve nesastāv tikai no nu pūlisko. Pastāsti par napūlisko. <laughs> Jā, um, ikdienā es uh, strādāju Augstdaugavas novadā. Uh, Es esmu informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja. Man ļoti patīk mans darbs. Tas ir tas, ko es protu darīt, tas, kas man sagādā ļoti lielu gandarījumu. Tad es arī esmu gide. Es vadu ekskursijas pa Daugopili. Gan kopš sāku strādāt, teiksim, pamatdarbu ar vien retāk, bet, bet tomēr tas tāds uh, varētu teikt, gara darbs, jo tā kā es esmu tūks, tad bieži vien kādreiz mums bija ļoti maz vēl gidu, un mani aicināja tulkot. Un es sapratu, ka kad mums bija apmācības gidiem, kādēļ gan neizmācīties par gidu, tad es varētu stāstīt poļu, angļu valodā to pašu, bet cilvēkiem nevajadzētu tulkot, jo nu, tas tomēr aizņem laiku, nu, un tulkojumā es, es esmu tulks un zinu, ka pazūd tomēr daļa informācijas, eh, neiziet līdz no runātāja līdz, līdz klausītājiem. Eh, jā, eh, tad tas, ko es vēl daru, es jau dažus gadus esmu zumbas instruktore. Es 2015. gadā sāku, um, sāku apmeklēt zumbas nodarbības. Tas bija, es ilgi meklēju sporta veidu, kurš man, man nu nezinu, pēc, kad, lai pēc treniņa man ir vairāk prieka nekā noguruma. Un es beidzot atradu, un es jā, ilgus gadus es e, vienkārši staigāju uz nodarbībām. Tad atnāca Covid. Un tad pēc Covid, kad bija iespēja jau piedalīties apmācībās, es e, piedalījos apmācībās un kļuvu par zumbas instruktori. Un tagad es uh, savam priekam vadu meitenēm uh, divreiz nedēļā nodarbības. Jā es, es trenējos un vēl eh, priec, priecēju arī citus. Tas ir tāds, tas, eh, ar ko man ļoti patīk nodarboties, kas man eh, endorfīni visur tur mm, lido apkārt. Un, jā. un, un, protams, tas arī veselībai ļoti labi. Ko es vēl ikdienā daru? Mums ir arī jā, mums Latvijas Poļu Savienība ir žurnāls, ehm, kas iznāk četras reizes gadā. Polak nav Latvija, Polis Latvijā kur iesāka Velīta Kozakeviča. Un mēs, es arī esmu žurnāla redakcijā, mēs veidojam šo žurnālu. Ko mēs vēl? Mums ir tīmekļa vietne, kurā mēs arī mēģinam ievietot aktuālu informāciju. Šogad mēs beidzot tikām pie Facebook profila. <laughs> Jā, jo nu, biedrība, kā es sākumā teicu, tas ir tāds brīvprātīgs pasākums. Un, uh, ir ļoti grūti cilvēkiem uh, nu, viņus kaut kā motivēt, lai viņi darītu kaut ko savā brīvajā laikā. Jo man, piemēram, nav daudz brīvā laika, bet, ja parādās kāds interesants projekts, es, jā, neskatoties uz to, ka nav laika, es, es ķeros klāt un atrodu to nezinu, brīvo kaut kādu brīdi Bet tici, netici, Latvijas etnogrāfiskajā viesnīcībā arī šogad pirmo reizi Facebookā ir profils, un tā mēs nu, jau nesam gadi dzīvojam pilnīgi bez, un mēs dzīvojam ļoti labi, jo tas viss goja no nu, mutes mutē, no nu čemodana čemodana, un e, tas ir pierādījums arī, jā, ka arī mūsdienos var dzīvot tai un izdzīvot, droši vien stiprākais, interesantākais vai kā, bet jā, Es arī biju spīst uztaisīt, jo mums tagad eh, Daugopilī nesen mēs pijusim palaidam šo te fotoprojektu, idēļ to man it kā spīda vajadzība šo te darēt. Bet eh, logiski, ja pūļu biedrības ir uzvītas, eh, ir telpas, ir viss, tur nemaz lielas reklāmas nav vajag, tur viss notiek iekšēji. Nu, liekas, ka nav vajag reklāmas, bet vajag par to, ka uh, bieži vien ir cilvēki, kuri nezina par to, ka ir vispār pūļu biedrība, ka mēs organizējam pasaukumus ne tikai saviem biedriem, bet arī cilvēkiem, kuri var atnākt vienkārši no ielas, pasaviert, paklausīt par to, ka daudzus pasaukumus mēs veidojam arī latviešu valodā, ne tikai pūļu valodā. Ir daudzi mūsu biedri тоже nevisai labi runāju pūļu valodā. Ir tādi, kas runāja uh, e, tikai latviešu valodā, bet pūļu valodā saprot. I, mēs, nu, e, tā kā es teicu, mēs mēģinām būt pretimnākoši tiem, kuri vēlas iesaistīties. Nu, Pastāstiet par saviem hobijiem. Vai, vai visas tavs laiku hobijas paiet pūļos? Jā, nē, nē. Uh, runājot par maniem hobijiem, uh, Man ir divi taidi, izņemot zumbu. Tas Jā. arī ir hobijs. 2018. gadā es aizbraucu uz Prēļiem uz kroņa meistarklasi. Un es kopš tā laika es veidoju kroņus. Man, man ir bijušas arī kroņa izstādes. Kroņi jau aizceļojuši pa dažādām pasaules valstīm. Un pēdējā gada laikā um, meitenes augšdaļgavas novadā ļoti iecienījušas arī kroņu meistarklases. Katrai meitenei, protams, gribas kroni, tāpēc es, es mēģinu palīdzēt uh, rotāties uh, mūsu dāmām. Un, uh, ļoti fantastiskas meistarklases arī iepazinu. Esmu iepazinusi daudzas fantastiskas dāmas, arī kungus, jo kungi arī nāk uz kroņa meistarklasē. Man ir bijuši jau trīs kungi kroņa meistarklasēs, kas ir tāds laikam nezinu, fenomens, jo nu, liktos, ka vīrietis nenāks, bet, bet tā nāk. Tas ir tāds viens, un otrs, trīs gadus atpakaļ, es gribēju uzgleznot. Eh, es vispār ļoti slikti zīmēju, es neesmu mākslinieciski apdāvināta. Bet eh, es dažreiz gleznos sev vienkārši māja, mājās, ja man gribas kaut ko konkrētu, pielikt pie sienas. Ja man apnika tas, kas man ir pie sienas, es mēģinu uzzīmēt, uzgleznot, izveidot kaut kādu, eh, nu, kaut ko veidot. Un tad trīs gadus atpakaļ man ļoti gribējās uzzīmēt vali. Es nezinu, kādēļ. Es domāju, ka es uzgleznošu vali. Un tad, kad es sāku internetā meklēt, kā to vali uzgleznot, es saprotu, ka tas ir tik sarežģīti. Dievs, es nekad neuzgleznošu vali. Bet tur blakus neskādēļ bija Picasso glezna. Kubisms. Un es paskatījos uz to Picasso gleznu, un es padomāju, es arī tā varu. <laughs> <laughs> nu, protams, tā kā Picasso es, es droši vien nevaru, bet es sāku gleznot kubistiskas gleznas. Bet varbūt tev nevajadzēja uz to Picasso, varbūt tev vajadzēja aiziet uz Rutko, un tas būtu bišķi vienkāršāk. Uh, iespējams, ka jā, bet mani tieši uzrunāja šis kubisms. Un man jau ir bijušas divas izstādes, jā, manu gleznošanu. Э, es gan tagad man ļoti maz laika atliek gleznošanai, bet, ja man ir brīvas dažas stundiņas, es mēģinu tur, jo akrils, jo es eh, zīmēju ar akrila krāsām, un akrila krāsas var jau visu laiku, teiksim, papildināt. Э, pašlaik man jāstāv viens, viena nepabeigta arī glezna, kuru es, laikam, sāku vasaras sākumā, bet vasara ir tik intensīvs laiks, ka, nu, э, kopš vasaras sākuma man nav bijis īsti laiks paņemt rokās otru. Tā, ka tādi hobiji, tad man uh, dažreiz patīk. Šogad es gan uh, neesmu paspējusi palīdzēt mammai dārzā, <laughs> kaut ko darīt. Jā. Tas, kas mums ir teiksim, tradicionālais ģimenes pasākums, mums ir kartupeļu talka līksnām. Man, jo manam tētim tur ar vienu vēl ir saimniecība neliela. Kristīna pastosti. Es saprotu, tolka ir tolka, bet mani, kā Latvijas etnogrāfiskos viesnīcības vadītāju, interesē vairāk tas, kas notiek pēc tolkas. Pastosti man ir tū tolkas tradīciju. Izstostēsim visai Latvijai. Ko jūs tī cepit pēc to, kad pabeidzat tolku? Kā tas notiek? Hmm. Kas tie ir ar tiem guļbublīniem vai kļotskam vai visu pārējo? Zini kā, mums tā mūsu tradīcija ir tāda diezgan laikam jau... Uh, vērsta uz pilsētniekiem jau, jau Jā. gadus, es teiktu, 15. Eh, jo kopš eh, nav vairs eh, teiksim, vectēva, vecmātes, tad nu, nav tādu šo tradīciju glabātāju. Jo mums parasti ļoti inteliģenta kompānija brauc rakt kartupeļus, profesori, dažādi ārsti, farmaceiti, draugi, radi. <laughs> mēs, jā, mēs tādā jautrā kompānijā aizbraucam. Uh, Tad mēs pastrādājam. Nu, pašlaik mēs lielāko daļu no produktu, produktiem vedam jau no pilsētas. No, uz, viet... nu, jā, uz, uz vietas mēs vāram kartupeļus, kaut kādas kotletes tiek ceptas. Uh, Protams, arī nevar iztikt bez špakaukas, kā mēs latgalieši, ko mēs darījām. Nu, jā, un Daugavpilī taču jums ir arī šmakaukas muzejs. Jā, jā. Bet eh, par šo vārdu šmakauka arī ļoti daudz tiek diskutēts, kā tad tur ir bijis. Vot tur ir šmakauka, vot tad ir dzimtenēte, vot tad ir samagoncine. Tas parāda šo mūsu eh, daudzveidību, daudzveidību kultūras bagātību un ka šīs dažādās, eh, dažādās tautības viņas rada šo te bagātību, jo mēs varam saukt, tā kā tu saki, dažādos ja mēs saprotam, vārdos. Pareizi. Jā, un mēs, ja mēs saprotam, saprotam, jo mēs zinām, ka vieni sauc tā, otri sauc jā, tā. Tāpēc tas, tas, man liekas, eh, ir ļoti vērtīgi, ka mums ir pieeja, ka mēs varam saprast, no kuras valodas, teiksim, nu, apmēram, jo tur simtprocentīgi jau nevar bieži vien zināt, bet tas rada tādu bagātību. Jā. Nu, kad tos guļus ir nūraktas, kur tad jūs liekat? Parasti pagrabā mums ir, protams, katram saimniekam ir savs kaut kas, sava sistēma, pēc kuras tiek šķiroti kartupeļi. Mēs, teiksim, ir tā saucamie mazie un cūku kartupeļi, un tad ir tādi <laughs> sēklu kartupeļi atsevišķi nākamajam gadam, un tad ir tādi nu, vidēji un lieli tie jau ēšanai kartupeļi. Nu, skaidrs, bet, jā. Zini, Вот это, ko tu tagad izstāstīji, ir cieši svarīgi tam bērnam, kas kartupeļus pajām īsvārtus maisiņā veikalā. Tā kā paldies tev par to! Uh, es uzskatu, ka lauki vispār ir ļoti uh, vietīgi visiem bērniem. Par to, ka viņi nedomāja, ka ūla nu, kastētis vai, uh, vai, vai... viņš nu pats ir. Jā, vai uh, nu pats ir. Soki lūdzu! Kāda ir tava parasto ikdiena? Cik tie ir intensīva, cik tie ir noslogota? Um, diezgan intensīvi. Um, no rīta ceļos, taisu brokastis, uh, baroju bērnus. Pati dažreiz ēdu, dažreiz nē, jo es esmu tāds cilvēks, uh, ļoti varētu teikt, um, man ir daudz kontrastu. Es varu paēst, varu nēst, varu to, kaut ko darīt, varu nedarīt. Uh, man patīk mainīties, uh, man patīk ļoti dažādas lietas, man patīk dažāda mūzika, stili. Nu, respektīvi, man, man patīk principā gandrīz viss. Tas, kas man uh, visvairāk nepatīk, tie ir meli Tas ir tas, ko man ir ļoti grūti pieņemt. Ja kāds melo, tad nu, šim cilvēkam jau teiksim, ir ļoti grūti uzticēties. Bet kopumā man, man ļoti vis, viss patīk. Uh, un, fleksibli visam pielāgojos. Jā, es fleksibli visam pielāgojos. Tas man kaut kā jau no, no bērnības Klau, ir. Klau, Eitēna īzēme nav arī raksturīga ļoti Latvijas kultūras viesnīķu. Visiem? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Man mēs... arī liekas. Mēs Jā, bet eh, galvenais ir arī gudri pielāgoties, lai um, ehm, nezaudētu, nepazaudētu sevi. sevi. Jā, jo tas, tas ir ļoti svarīgi. Nu, jā, eh, tad es dodos uz darbu. Um, es eh, parasti pusdienlaikā arī strādāju, ēdot. <laughs> Pēc darba nu, ir dažādi. Ja man ir uh, zumbas treniņš, tad es dodos uz treniņu. Ja man nav treniņa, dodos uh, uz mājām. Tā kā es, protams, arī vēl pietulkoju, jo nu, ne, nevaru uh, netulkot. Tad, ja teiksim, ir kaut kāds darbiņš, tad es to darbiņu padaru. Ja nav, tad, uh, tad arī, nu, protams, vakariņas, uh, tad uh, pie vecākiem aizjām. Man vecāki pāri ielai dzīvo otrā pusē, tā ka nav tālu. Uh, Jā, nu, protams, ja ir kaut kādi biedrības darbi darāmi vai, vai kaut kas rakstāms, tad es parasti vakarā, kad jau, kad jau, kad jau mājās, mājās klusums, tad, tad jau es arī pastrādāju dažreiz naktī. Bet man jau īpaši nepatīk tagad naktī strādāt, naktīs, naktīs vajadzētu pagulēt dažkārt, bet jā, sestdienās, svētdienās, protams, arī bieži vien ir darbs, jo gan Augstdagovas novadā ir daudz pasākumu, kurus ir jāapmeklē, gan arī biedrībā parasti pasākumus mēs arī organizējam, lai visi varētu apmeklēt vai nu vakarā, vai nu sestdien, svētdien. Un man ir nesaprotama, teiksim, daudz, dažu biedrības, gan mūsu biedrības, es domāju, citās biedrībās ir līdzīgi, varētu būt līdzīgi cilvēku tāda nostāja, ka, nu, sestdien, svētdien es atpūšos. Un, un es nenākšu uz pasākumu, tāpēc, ka tas ir laiks manai atpūtai. Nu, bet biedrība jau ir tas, ko tu dari nevis darba laikā, bet uh, savā privātajā laikā. Um, tāpēc uh, jā, es, man, principā, es atpūšos. Uh, es pat nezinu, kad tas atpūšos. Saki, lūdzu, dūt var no nu, pilnas krūzes. Nu, pilnas čarks, tu vari ielīt citam. Saki, lūdzu, Kas ir tas dopings, kas tevī to pilnumu īpilda? À, es mēģinu. Es esmu arī ļoti, kā es teicu, man ir šūpoles visu laiku, visādas, visdažādi. Un man bieži vien ir arī tā, ka es jūtos ļoti iztukšota. Tad atkal pēc piecām minūtēm es varu vienkārši, nezinu, kaut kas notiek, un man atkal ir tā, tā enerģija ir uzlādēta uz simt procentiem. Uh, Protams, э, tuvi mīļi cilvēki, ģimene, būšana kopā ar ģimeni, apskāvieni. Tas, tas ir ļoti svarīgi, šī emocionālā teiksim, saikne. Tad zumba, jo tas arī uzlādē ļoti. Es mēģinu parasti treniņa laikā nedomāt ne par ko, bet man nesanāk. Mans smadzenes ir tik uh, <laughs> nezinu, tik daudz domu dažādu, ka es ka parasti tur viss, viss arī vērās treniņa laikā. Mīļie radio klausītāji, jūs bija īspēja uzaklausīties interviju ar čaklu, radošu, ļoti enerģisku cilvēku. Kristīne, es ceru, ka jūs itamā intervijā smelsities idejas arī savai darbībai. Un tā kā mēs turpinām ar tevi iet pa Belastokas gājēju ielu, ir augusts, krāšņi ziet puķes, i soki lūdzu, ko tu novālātu radio klausītājiem? Radio klausītājiem es novālātu klausīt savu sirdi, uh, mīļot citus cilvēkus – И не кот надо рейци тем cilvēkiem, kuri negrib, lai darītu im. Kristīna, paldies tev par interviju. Bija prieks ar tevi iepazīties tuvāk, uzzinot, ko tu dari. Un viestēt radio klausītājiem par to, cik mēs esam dažādi. Paldies tev! Paldies tev arī! Ar Latvijas sakņiem! Tī ir dzēvis stosti par latgoles cilvēkiem, stipriem kā jūzuli, dziļiem kā ezeri, siltiem kā saule. Jī skaņ kā sudabras vorguļi, kā dzirkstelis aizraunot citus. Jī iedvesmoja, jī uzrunāja, jī liek izaklausiet valodā, kura te skaņa. Ar latgoles sakņumu.